Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la a de treball d'Arturo Delgado en el control de so i de Sala Folgado en la redacció. Vos parla, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorda que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports esports97nit, arroba esports97nit. En el dia d'avui la pregunta que estem fent és molt senzilla i molt directa. Després d'aquesta primera reunió avui en Paterna, que tenint en compte el que eh, ja ve per davant, la pregunta que vos fem és... Es fieu del criteri, després de temporada i mitja, es fieu del criteri de Rufete per a reforçar l'equip de cara a la temporada vinent? És la pregunta que estem fent en el eh, dia d'avui. Recorde, eh, després de temporada i mitja. Confieu en el criteri de Rufete per a reforçar la plantilla? És la pregunta que estem fent en el arroba esports 97 nit, el nostre Twitter, que en eh, 9 mesos de vida està a puntet a puntet d'arribar als 5.000 followers, 4.959, només 41 followers el resten per arribar als 5.000, que seria una xifra rodona per a acabar la temporada. Recorde que Ertoni, un tuitero, eh, parlant de lo que havia de produir-se eh, en el dia d'avui, que és aquesta reunió, eh, ve donar una frase que eh, me va fer reflexionar i li vas dir probablement m'acabes de donar el referent per a l'editorial de demà. Sentir a Rufet i voler treballar me produeix un valencianisme terrible. I és cert, i estic d'acord. Eh, Rufete, que com a tot eh, fill de veí ha tingut errades Vinicius o Filip Senderós i encerts, Otamendi, Aleix Vidal, encara que a la fi no se pogué traduir, o Vieto, encara que a la fi no se pogué traduir, o molts altres dels que han vingut en la present campanya, Mustafi, eh, bueno, molts futbolistes. Eh, transmitís una genètica de cara al valencianista, que és a qui s'ha d'encarar la gestió del club, que no transmitixen eh, altres potes d'este banc. En la reunió d'avui, en Paterna, hi havia quatre elements. El president executiu Amadeo Salvo, el mateix Rufete, Nuno Espíritu Santo i també eh, Ruiz Silva, el segon entrenador de Nuno. La percepció que se té en el carrer, agrade o no agrade, és que n'hi han dos bàndols, que sembla que avui han signat una pau, ja veurem si duradora o no, de cara al reforçar l'equip, però que una part està més per la tasca del que puga col·locar Jorge Méndez en el València, Nuno, i evidentment el seu segon, i que l'altra part tracta de reforçar a l'equip tenint en compte el pressupost que n'hi ha i el que eh, se pentina per Europa i per la resta del món, que és la part de Rufete. La pregunta per això va per ahir, si es fio del criteri de Rufete. Eh, com vos deia, ha tingut en Sergi errades, però el ben cert és que a hores d'ara, i de cara al gran públic o al públic valencianista, la gent té més confiança en Rufete, tot i saber que s'ha enganyat, per exemple, entre d'altres, en el cas Negredo, que el que ha portat Mendes i el que recomana també moltes voltes, si més no, el fet de Enzo Pérez, que després de pagar 25 milions d'euros i ser un, un home dels desitjats, la cosa no ha eixit gens bé, també és cert que el fet de la premura per pagar 15 milions d'euros per Cancelo fa que cada volta que Nuno i Mendes apareixen en alguna operació la gent tinga una miqueta la mosca darrere de l'orella. Estem dient que tot el que vinga siguen en calomes de Mendes? No. Ni molt menys. No som així una ràdio, vos ho digui el primer dia, i si vos ho torno a dir. El que pense que esta ràdio és pro algú o anti algú està enganyant-se. Ni som dels que pensem sempre que Rufete i Nuno són infalibles, ni són dels que pensem sempre que Nuno i Rufete ho fan tot malament i són l'eje del mal. No és este l'estil d'esta ràdio. I per això feim la pregunta. I més enllà dels encerts i de les errades, tant de Nuno com de Rufete, Rufete en la contractació i Nuno en el dia a dia amb la plantilla, que a la fi ha demostrat en el, la majoria de casos que quan li ha tocat sentar a jugadors que han vingut de la mà de Mendes i de Meriton no li ha tremolat el pols o no li ha acabat tremolant el pols, el pols perdó, la veritat és que la percepció que uno té a hores d'ara en el carrer és que el valencianista de peu se fia més de Rufete que de Nuno i d'alguna amistat perillosa de Peter Lim. Miren, Nuno, com a clau per a obrir certes operacions, crec que és la millor a la que pot accedir no tan sols el València, sinó qualsevol equip del món. I ahí està la influència de Jorge Méndez en equips com Real Madrid, París Saint-Germain, etc etc etc. Jorge Méndez, com a principal tamís o filtre per als reforços de la temporada 2015 2017 en el València, sí que crec que és un mal negoci. negoci. 11 i 37 el que anem a fer ja és desvelar el que està a l'actualitat del dia i ho fem sempre en 5 fotos. Primera reunió de futur, més de 5 hores en les que s'han acordat les bases de futur per a remodelar la plantilla en les que han estat Duno, el seu segon Ruiz Silva, Rufeta i el president executiu Amadeo Salvo. Un per línia, poc, eh, del poc que s'ha pogut conèixer i res, en quant a noms propis, sembla que l'equip tindrà un retoc per línia. La porteria és joc segura, apunta a l'àrea més d'un central i un mig centre, arribarà un punta versàtil. Hi haurà més reunions en els pròxims dies, continuaran les trobades per tal d'aprofundir en els reforços de la temporada vinent. Berza ja és oficial. El centrecampista de 28 anys i posicionant de l'Almeria ha signat com a nou jugador de llevant per a les pròximes 4 temporades a fer servir el factor Fonteta. Demà tercer partit de les semis de la Lliga contra el Real Madrid amb un València Bàsquet molt tocat per les baixes. Tot i això, Carles Duran ha destacat que el seu equip no va baixar la intensitat tot cases les queixes madridista. Creo que mi equipo es noble, creo que mi equipo está siendo duro, si no, ¿cómo íbamos a ganar campeón de Europa? Pero noble, que mis jugadores tienen mucho, mucho de nobleza. Y eso sí, como dije ayer, unos auténticos titanes. Entonces no nos vamos a apartar. Si nos quieren ganar, tendrán que jugar su mejor baloncesto. Les 11 de la nit i quasi 39 minuts, vos recorda la pregunta en la nit d'avui, en el nostre Twitter, arroba esports97nit. Confieu en el criteri de Rufete per a reforçar la plantilla, arroba esports97nit per a respondre esta pregunta. El nostre programa que fa una lleugera pausa de seguida. Estem per a desgranar-vos el que ha sigut la reunió este matí, més de 5 hores, en el famós xaletet de la Secretaria Tècnica de la Ciutat Esportiva de Paterna, per assentar les bases dels retocs de la plantilla 2015-2016 en el València Club de Futbol. Les 11.39 fins a la 1. Esport en directe i en valencià, així, a la 97.7 Ràdio. Esports 97. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Hola, soy Chimo Rovira. I ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Vaya vacaciones acabo de reservar en viajes el corte inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. A hores d'ara, on continua tenint la impressió que el València ha perdut 15 dies, dues setmanes. Després de veure com al dia següent de guanyar una Champions, el Barça incorpora l'Eix Vidal i el Sevilla està a punt de fer el propi amb Konoplianka, el jugador del Nipro que va jugar la final de la Europa League. El que és, és que el València se permetran el luxe de... Eh, jo no dic que Rufete i Salvans i Ayala no hagin treballat en estos mesos, però de començar a prendre decisions al voltant del que ha de ser la plantilla 2015-2016, fins al dia d'avui no ha estat la primera reunió. En aquest xaletet que n'hi ha només endins a la ciutat esportiva, a mà esquerra, davant de la cafeteria, s'han reunit mm. Amadeo Salvo, Rufete, Nuno Espíritu Santo i Ruiz Silva. La versió oficial, i per tant no, no hem de descriure fins que no eh, es arribi eh, indicis del contrari, és que tot ha estat en un ambient de cordialitat i que ahir s'han acordat donar els primers passos. Sembla que va un reforç per línia, un en porteria, un defensa central, un mig centre i un davanter. Sobretot el davanter, un home que puga recaure a bandes i que siga molt versàtil. En el tema de la porteria, el que més continua sonant és Roberto. Serà finalment l'escollit? Miren, estan exilint moltes nòvies. I a més a més, no és l'únic els companys de Super l'altre dia i ens consta que, en efecte, pot haver, pot haver hagut algun contacte i algun oferiment, parlaven del nom de Víctor Valdés. El que passa és que el nom del, de Víctor Valdés està lligat directament a tota l'operació. N'hi ha estius de porters i n'hi ha estius que no són de porters. Si recordeu, l'any en el que el València només arribarà a Madeu Sau a la presidència volia desfer-se d'un dels dos porters perquè tenien mercat tant de Guaita com d'Albes, comentàvem, guany no se meneja cap porter, no és any de porters, i en efecte no era any de porters. Si el València haguera triat o haguera agarrat algun dels anys que estan a vendre ara, els haguera col·locat probablement als dos. Però a l'hora de la veritat, guany sí és any de porters. I el València ha estat pendent de què passe a Miquel Casillas, a David De Gea, i per tant, el que passe a Miquel Casillas, a David De Gea, pot ser la clau per a saber què va córrer amb Víctor Valdés que vol jugar que sap que en el United ho té molt complicat i sap que el València li ofereix eh, una palestra per a tornar a donar el vot a la primera línia europea per tant ho mira amb bons ulls això en a la porteria però hi ha més noms. Sala Folgado, què tal? Bona vespre. Bona nit. No sé per què bona vespre. Bona nit. <laughs> què tal? Buenas, Manolo. Com estàs? Bona nit, molt bé. Eh, xicament, com dèiem, eh, sembla que va un per línia i que en la defensa el que s'agua és un central, independentment que isca no o Tamendi. Si això Tamendi, qui per cert, els companys de Levante diuen que esta setmana ve el seu representant Eugenio López a parlar amb el València, si això Tamendi amb molta més raó, però sembla que en la defensa el que sona, o el que més sona, és un eh, central. Sí, en primer lloc, Manolo, lo, lo important i la, i la prioritat encara que no ha más información de esa reunión, era algo que ya teníamos claro y que explicaban perfectamente el, el divendres en esta mateixa eh, sintonia damunt de la tabla, como prioridad y como objetivo número uno, Manolo, para reforzar la plantilla, está la, portería. Es un marrón que va a trobarse el Valencia en, en la última jornada de, liga pero ya desde el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, o de los Juegos Mediterráneos de Almería, Rufete Manolo va a abandonar eh, Almeria i va tornar a València en cotxe pegant-li voltes al, al cap per a reforçar ja i de forma urgent eh, la porteria. Sona, com acabes de comentar, Roberto, hi ha algun altre porter tapat, per lo que a mi me, me conten, que no ha trascendit, ojo, a la possibilitat de sorpresa en les pròximes hores, però és cert que qui millor col·locat està hores d'ara és eh, Roberto, això sí, se'l valora des de la direcció esportiva com a eh, incorporació molt cara, molt cara, uh mhm. -huh. pagar 8 milions d'euros per un porter, clàusula de rescisió, perquè encara té, li resten anys de contracte en l'Olimpiakos, mm, ara parla de memòria, però crec que fins 2018 Correcte, té senyor. contracte en vigor amb l'Olimpiakos, per tant, València és conscient de que ha de reforçar en primer lloc, i sí o sí, la porteria, i a més amb un porter eh, competent, però Manolo se considera molt cara la incorporació mitjançant el pagament de la clàusula de rescisió de eh, Roberto l'Inter de Milà, com també ha transcendit este cap de setmana, que va tindre nou propietari, també estaria darrere de la incorporació d'este porter. L'Inter de Milà, Manolo, que també podria cruzar-se en el canvi del València en altres operacions, com per exemple... Involar. Sobre este centrecampista me compten mm. que ya eh, consens absolut i total. Agrada un costat i a l'altre. Agrada a Nuno sí. i agrada a Rufete. A veure, si saps algo de futbol, Imbo te té que agradar. 22 anys, tot terreny, abarca molt de camp, eh, té així de pilota, sap tocar-la... És un futbolista extraordinari. Ja han en aquestes declaracions del mateix Loco Bielsa, diguent que ell pensa que 25 són pocs, que este és un jugador que per poc, si té que eixir del Marsella, ell li posaria un preu de 30. Sí, que en uns anys valdrà 30 quilos, a dir Elsa. Però, a més a més, acaba de publicar l'equip que en França ja es parla de que hi ha una oferta sobre la taula per imbular de l'Inter de Milà que té un nou propietari, li passa mateix que al València, és un indonesi, Eric Toir, i que sembla que va per totes i el partit de Cesc Imbolà. S'han fixat en Imbolà, Fogado parlava de l'Inter de Milà, crec que les vides de l'Inter de Milà i del València este estiu van a creuar-se més d'una i de dos voltes. Sí, Roberto per a la porteria i ara Imbolà, com acabes de comentar, i com publiquen els companys de, de l'equip, per al mig centre d'un equip eh, italià que també ha canviat de propietari, al igual que el Milan, Manolo, perquè també és informació del dia d'avui, que arriba des de Portugal, és del diari eh, Record, Record, el Milà, uh -huh. que també va tindre nou propietari. Altre inversor Sí, eh, tailandès, també, eh, estaria interessat en contractar a Jackson Martínez. De fet, se parla de que ja hi haurien negociacions en marxa i a París, concretament, per a tractar de tancar la incorporació de Jackson Martínez uh mhm. -huh. pel Milà de la pròxima temporada. Així que, Manolo, se meneixen els eh, grans d'Europa, se meneixen l'Inter de Milà, que canvia de propietari, se meneixen el Milà, que també canvia de propietari, i interessen els mateixos eh, noms que interessen actualment al, al València. Així que mm, s'han de tancar, suposo que és el que s'ha fet esta vesprada, encara que la reunió no ha sigut tan transcendent com jo pensava, perquè jo en un primer moment pensava que hi hauria gent de Meriton en aquesta reunió. No ha estat ni Lai Hun i tampoc ha estat eh, Quinco, que evidentment coneixen a vegades tots els detalls de la reunió, Manolo, mm -hmm. però mentre ells no apareguen, encara que ho controlen tot, entre bambalines, mentre ells no apareguen, eh, no, ets, no s'executarà eh, cap operació en el València. Ho has comentat abans, és la primera de diverses reunions que se van a succeir en les pròximes hores, però jo pensava que la d'avui seria més, més transcendent i que la reunió estarien present els eh, representants de, de Meriton. Salva Folgado parlant d'un nom per a la davantera, de Jackson Martínez i l'oferta també que el Vilà sembla fer-li a este futbolista. No és l'únic nom que sona per a la davantera. Pues vaig a parlar de dos més. Nolito, és un nom que està també damunt de la taula per el preu que ara, ara és Mira, de la... Perdona, el que dèiem abans de Jackson, sí. el milionari tailandès que ha comprat el Milà estaria en París per a negociar la compra no sols de Jackson Martínez sinó de Brahimi, aquell futbolista del Granada sí. que va incorporar el Porto este estiu i que l'estiu passat i que li va donar un, extra, un extraordinari rendiment al conjunt portugués eh, portuguès. Perfecte, doncs pues, això és el, la doble eh, operació en París. Dèiem, eh, Nolito, és un jugador que agrada per la seva versatilitat. Pot caure a bandes, no és el clàssic 9 nou Eh, però ara és d'ara, per l'edat i preu, el València intentarà abans altres operacions. Perquè consideren que 12-13, que és el que estaria demanant el Celta, ho consideren excessiu per a este futbolista. Això en quant a Norito. Però, repetim, agradaria que el jugador que vinguera per a part de dalt fora de bandes per si és un nou nou perquè fa falta gol per lo que siga, ja ho veurem. I hi entra, entre altres coses, el tema Negredo, que ens conten, encara que el club ho negarà, però que va fer algunes consultes a veure si hi havia possibilitat de que algun club dels Estats Units, fa dues setmanes el València estigui en Nova York, algun club de la Lliga Nord-Americana que a hores d'ara està desenvolupant-se pues, eh, poder estar interessat en Negredo. Que a hores d'ara, a hores d'ara, és cert que la percepció que se té és que va ser molt difícil treure Negredo del València. I que és o Negredo o Jackson o altre futbolista semblant, perquè ni se fair play financer, Manolo, no, no caben dos futbolistes a mixes eh, fitxes i a a mixos costos. Per tant, o Jackson barra Falcao, que ja veurem que encara no s'ha no vinculat tampoc amb el conjunt del Chelsea, encara que el futbolista va insistir la passada setmana, Manolo, que volia continuar en la Premier, però ja veurem, però bueno, o Jackson barra Falcao o Negredo, dos davanters d'Issa eh, envergadura, fonamentalment econòmica, no caben en l'actual plantilla. I per últim, nom de la davantera. Vos parlàvem, si se'n recordeu, tots els mitjans de comunicació, parlàvem la setmana que el València se juga la vida en Almeria del viatge de Jorge Méndez a Londres per a transferir Gaitán. Nico Gaitán al conjunt del United. Semblava tot fet, però atenció, perquè Di Maria s'ha enrocat, es nega a eixir del United, situació que impossibilitaria l'arribada de Gaitán al conjunt Red Devil. Què fa això? Que Gaitán torna a mirar el València com una possibilitat. Per tant, és una porta que torna a obrir-se per al València Club de Futbol perquè el mateix jugador no ho veu amb uns ulls roïns. Molt resumidet és el que n'hi ha. Després, en tot cas, en la tertúlia entrarem en algun detall més. Folgado, alguna cosa més? No, que el València ha de centrar l'objectiu, Manolo, que tots no caben, Imbulà 20-25, Jackson 35, eh, la fitxa de, de Falcao, encara que siga una sessió, es 28 que ha de pagar per Negredo, 8 quilos per Roberto, és una barbaritat de diners. No hi ha diners actualment en la, en la plantilla en el club, millor dit, per afrontar tanta incorporació, per tant, Manolo s'han de centrar perfectament eh, els objectius, perquè tots, evidentment, no, no caben. Ja en tertúlia parlarem del fair play financer, perquè hi ha alguna forma de, de burlarlo i arriba per injecció directa de, la forma millor de, de, de burlar-la és que li doni la gana a Tebas 11 i 53 o a l'IM, eh? ja, ja en fórmules sí, 11 i 53, recordar que Llevant Levant ha signat per 4 temporades a Berza i serem ràpidament ja a parar de bàsquet Juanma Romero, bona nit Hola, què tal Manolo, buenas noches Esperem que València Bàsquet puga fer servir el factor Fonteta tot i que la gent és coneixedora de que va estar molt complicat demà d'obligar a Madrid per les importantíssimes baixes que el equipo de Carlos Durán. Sí, evidentemente, ¿no? Y por la entidad del rival que va a tener enfrente, este Real Madrid que pese a perder el pasado domingo, pues indudablemente es un rival cualificado. El Valencia Vázquez le ha arrebatado el factor cancha y lo que es cierto es que ha obligado al Madrid, si quiere estar en la final de liga, a ganar al menos un partido en la Fonteta y, bueno, en este caso, devolverle el factor cancha al equipo de Pablo Lazo, el equipo valenciano que va a estar aquejado por, por, esos, eh, por esos problemas físicos en forma de lesiones. Ya los tuvo ayer domingo y ganó. Veremos eh, de cara al partido de mañana cómo le pueden afectar en el tercer partido de esta, de esta semifinal. Eh, después del milagre ir en Madrid, ¿qué penses, que puede estar por el cabez del jugador de cara al encuentro de bueno, yo creo que el equipo ha ganado en confianza, ¿no? Eh, se ha demostrado que, le puede competir al Madrid, como ya se vio incluso en el primer partido de la serie, sobre todo con aquel tercer cuarto donde el equipo remonta, empata el partido hasta en dos ocasiones, aunque bien es cierto es que al final se, viene un poco abajo, también un poco imbuido por el tema arbitral, que, no le benefició sin ser decisivo, pero es verdad que, no le fue demasiado eh, a favor ese arbitraje. Y en este segundo, pues se refrendó ese buen trabajo pues con la, con la victoria, ¿no? Ahora mismo yo creo que este equipo es capaz de todo, para lo bueno y para lo malo, como se ha demostrado, ha hecho o ha llegado a esta semifinal de la forma más difícil, primero cediendo la cuarta plaza a favor de Bilbao, después ganando precisamente al equipo bilbaíno con el factor cancha en contra y habiendo perdido en la Fonteta, es decir, ganando los dos partidos en, en Miribilla y ahora mismo pues eh, jugando frente al actual campeón de Europa, no hay que olvidarlo, el vigente campeón de la Euroliga y habiéndole ganado donde solo lo habían hecho dos equipos esta temporada, ¿no? Con lo cual yo creo que en cuanto a la ilusión, moral y confianza el equipo llega fuerte, vamos a ver la respuesta física porque lógicamente el desgaste conforme vaya pasando la serie, pues lo puede acusar mucho más Valencia Basket con menos efectivos ahora mismo. Eh, creo que Valencia Basket tiene opciones de hacer servir el factor Fonteta y tancar la eliminatoria en Valencia? Bueno, yo creo que el partido de mañana es muy importante. Es importante porque en caso de que Valencia Vázquez le ganara al, Real Madrid, se pondría 2-1 y toda la presión en este caso ya sería para, para el Madrid, ¿no? Que sabría que si no gana el jueves en la Fonteta se le acaba la temporada un triunfo de, del Madrid, evidentemente cambia la situación, aunque en este caso yo creo que se, habría que seguir apostando por Valencia Basket por el hecho de, jugar en casa, pero sí que es cierto que el Madrid estaría mucho más tranquilo para la cita de jueves, con lo cual para mí indudablemente el partido de mañana, si siempre se dice que el primero de la serie es importante, ahora mismo digamos que con dos partidos jugados se vuelve a iniciar una serie al, al mejor de tres, hay que ganar dos y lógicamente el que mañana gane va a tener muchas opciones de, poder jugar la final de la, de la Liga CB. A Durán, entrenador de Valencia Basket. ¿Qué se le ha comentado? Bueno, pues ha hablado de muchas circunstancias que van a envolver el partido. Por un lado, ha querido comenzar sobre el tema arbitral, sobre el tema también, se han quejado desde Madrid de la dureza que impone Valencia Basket, el eh, conjunto talancha, que evidentemente tiene que ser intenso para superar al Real Madrid y que si eso no lo esperaba el equipo blanco, pues bueno, eh, que hubiera a lo mejor tenido frente a otro rival. En esta línea argumental explicaba esta situación Carles Durán. El nivel de dureza que están diciendo que el Valencia está poniendo y el nivel de, de contacto en el cual dicen que estamos jugando, pues mm, no digo que no, pero es que estamos poniendo el mismo nivel que está poniendo el Madrid. El Madrid, eh, si queremos jugar al Madrid, no podemos jugar a, cuatro metros de los, sus jugadores, porque el Madrid tampoco está jugando a cuatro metros de nuestros jugadores. Entonces, yo lo único que pienso es que si mi equipo está jugando duro y al, y al nivel de falta como, como están diciendo, igual que el equipo contrario. A partir de ahí, yo creo que si ya fue difícil para los árbitros pitar el Bilbao-Valencia, pues entiendo que para pitar el Valencia-Madrid, mucho más, ¿no? Pero creo que, que nadie puede decir que nosotros somos más que. Nosotros lo que queremos es ganar. Y lo que sabemos que es para ganar a Madrid, tenemos que jugar al nivel de Madrid, al nivel que Madrid. Entonces, a partir de ahí, que cada uno juzgue lo que tenga que juzgar. Creo que mi equipo es noble. Creo que mi equipo está siendo duro. Si no, ¿cómo íbamos a ganar al campeón de Europa? pero noble. Entonces ellos tienen coraje y corazón. Y es cierto, lo demostraron en el primer partido. Pero mis jugadores tienen mucho, mucho de nobleza. Y eso sí, como dije ayer, unos auténticos titanes. Entonces no nos vamos a apartar. Si nos quieren ganar, tendrán que jugar su mejor baloncesto. Pero nosotros no nos vamos a apartar de la pista. No hay que apartarse de la pista. yo creo que es una declaración de intenciones molt en la de Carlos Durán, Juanma. Sí, evidentemente, ¿no? Hay que jugar intensos, hay que ser duros y esa es la baza precisamente que mañana el Valencia Basket tiene que, impulsar, que el Madrid además no anote cómodo porque se ha visto, ¿no? Eh, durante esta temporada y además en esta serie que si te descuidas en defensa, el Madrid es capaz de hacerte, bueno, un roto en apenas eh, minuto y medio, dos minutos con, con la gran cantidad de jugadores importantes que tiene. Carles Durán, que también hablaba sobre el estado físico de la plantilla, ya sabemos que no va a estar Lonchar, que tiene para mes y medio, con lo cual ya se pierde la temporada. No va a estar también Pau Rivas y Carles Durán, que es pesimista también de cara a poder contar mañana con el capitán, con Rafa Martínez. Pau Rivas está descartado totalmente para jugar el partido y Rafa Martínez, pues le pongo ahora mismo un 5% para que pueda jugar mañana. Hoy no va a entrenar bueno, tiene una contusión muy fuerte eh, de un bloqueo de un jugador del Real Madrid, se quedó bloqueado la espalda y vamos a intentar a ver <clears throat> si, puede desbloquearse esa espalda y, y poder jugar mañana pues un partido con mucha intensidad. Entonces, si un jugador está regular para jugar contra un contra el Real Madrid hay que estar al 100% porque si no pues puede ser peor. Y por último, el técnico de Valencia Vázquez, de eh, Carles Durán, que hablaba sobre el efecto Fonteta, una temporada que curiosamente le está siendo más favorable, al menos en estos últimos meses a Valencia Vázquez como visitante que como local. Muchas decepciones las vividas este año, desgraciadamente, en la Fonteta, tanto en la competición europea como también en, Liga, sobre todo con los últimos compromisos frente a Bilbao. Dice Durán que es el momento de devolverle todo esto a la afición, pero que lógicamente espera también el respaldo, el apoyo de la afición noche mañana. A veces hemos sido nosotros que le hemos fallado a la gente, ¿no? Eh, yo entiendo que ahora la gente vuelva a tener esa ilusión que puede ser que en algún momento ha perdido, que nosotros nunca hemos perdido con ellos. Lo que sí que les pediría es que pase lo que pase mañana, está siendo increíble. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que me, gustaría y creo que la gente está haciendo es que los 40 minutos nos ayuden, nos animen, nos apoyen y a partir de ahí, pues ya veremos lo que pasa. Lo que sí que es cierto, y lo he dicho muchas veces, es que el equipo también tiene que hacer que la gente en la fronteta se vaya contenta, ¿no? Y no lo hemos conseguido por diferentes circunstancias, ¿no? Pero creo que la gente a día de hoy tiene que estar muy contentos del equipo, porque como ha ido el año, nadie se esperaba que el equipo pues jugar una semifinal de la Liga CB contra el mejor equipo de Europa, eso hay que recordarlo, el mejor equipo de Europa, y tenemos el campo a favor, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que tiene mucho mérito lo del equipo y tiene mucho mérito que mañana el campo esté lleno con lo que ha sufrido la gente durante todo el año. Lo único que les deseo y les pido es que vuelvan a estar con nosotros 40 minutos. Y estoy convencido que el equipo va, va a responder. No sé si va a ganar o perder, pero va a responder seguro. Les paraules de Carles Durán recapitulem, perdón eh, Juanma Romero, demà desde de Snow 9 de la nit, desde el les Squad en la sintonía del Superbàsquet en la 97.7 radio el partido el tercer de la serie de semis entre el Valencia Básquet y el Real Madrid, con dèiem, segura. és eh, la baixa, com ha dit eh, l'entrenador de Pau Ribas, les altres hi haurà que esperar fins al dimora perquè, eh, tot i que hem sentit el que hem sentit, a mi me dona que hi ha també una miqueta de joc per part de Carles Durant intentar amagar les cates al rival. Efectivamente, cuanto menos datos pueda tener el Real Madrid, sobre todo Pablo Lasso, muchísimo mejor. Eh, han tratado con antiinflamatorios a Rafa Martínez, que es verdad que no ha podido entrenar, tiene esa lumbalgia, se quedó literalmente enganchado de, de la espalda Ayer, de hecho, eran notorios ¿no? los dolores que tenía en la cara el, capitán de Valencia Basket. Vamos a ver cómo evoluciona esta noche y, sobre todo, cómo se encuentra de cara a mañana. Es probable que se pueda vestir, después ya veremos, según su estado físico, si tiene o no minutos. En cualquier caso, Manolo, cualquier ayuda de cualquier jugador, si está bien, mañana va a ser eh, más que importante. Seguro que sí, Y us sentirem y en la sintonía de la 97.7 radio a Muhammad Romero y todo el seu equipo del Superbasket. Juanma, gracias. Un abrazo, por cierto, todo el papel vendido para, para mañana, si es ambientazo seguro para el martes y ojo también para, para el jueves, a ver si podemos festejar esta semana el pase a la final. Un saludo. Venga, a Juanma Romero que además eh, narrará el partido. 12 y 3, se han pasado la pero entrem ya en debate, en tertulia y análisis así, en la 97.7 Radio, a Sports 97 97 nit. La tertúlia. Pero nos han pegado una cambia, eh, Colgado. Este señor así que tiene... Que, te paréis. Este no es Julián Montoro. Que te paréis. Que te digo yo Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Ahora, ¿vos sos Julián Montoro? No. <laughs> ¿Cómo le digo a Boste? Yo par de més que Julián Montoro, eh? O sea que... <laughs> hoy si perdento... ¿Vos ¿qué pasa? Perdento mañana. ¿qué <laughs> pasa? buen día y bonicos. Yeah, ja, ¿qué tal? buenas noches. Muchas noches. Eh, han, nos han pegado una cambiada. T'agrada, ja Julián? bo, no és que m'agrada més, però a vegades és bo descansar. Eh, de sí? Retirar. fer, fer rotacions? Jo com ell no estic mai en ell, doncs clar. No, claro, com no fem mai tertúlies, eh, ni res, xau, eh, tu i jo, eh. Ho fem, ho fem sempre per el dia, però per la nit no ho vaig a fer mai. Per la nit no han renyit, no, no patis. Per la nit no han renyit. Avui serà. És el dia avui de renyir, perfecte. Avui serà. Bueno, abans d'entrar de, eh, en que puguen renyir Carlos Bosch i Jaume Ortí, que si no, no te gràcia la cosa, eh, entrem en recordar-vos, com fem cada nit a hores, la pregunta que fem en el Twitter, arroba esports 97 nit. La pregunta és, després de temporada i mitja, eh, confieu en el criteri de Rufete per a reforçar la plantilla? És la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Eh, arroba esports 97 nit. Avui s'ha produït la famosa i ja esperada reunió Recorde que el divendres, parlant del tema amb Carlos Bosque a la tele, en el Supermurciélago, Deia, Lentos. Eh, deia, este València, en aquest aspecte, és encara una miqueta lent. Va encara a espai. I jo sí tinc la impressió de que el València ha perdut 15 dies al respecte de certs competidors. Ahir veiem com el Barça estava celebrant eh, el triplet i en el dia d'avui ja estava Aleix Vidal presentat com a nou jugador del Barcelona. Per cert, la samarreta nova del Barça és lletja Si de normal ya es yecha la del Barça, eh? Pero, pero yecha con furtar-li a la mare. O sea, una de las cosas més lletges que yo he visto en temps, eh? Es pues que animal eres. Es la que, la que gasten en Picassent. <laughs> ah, va, va. me a mi, bestia? no, de veres. Escolta, no me digas que no es yecha Furtal li diners a la mare. Molt o una abuela. Pues la samarreta del Barça es en caramel yecha. El programa dice de, de, de cuatro de hermano mayor, ahí sin navegar y Però bueno, si, si sabeu canviar han, de tema. No, no. Que, lo que, han tingut que fer... diners a l'abuela i... Sí, sí, sí. Per clavar la camiseta i això el que han tingut que fer. La pasta que té que haver donat Nike. ¿eh? No, no, no, és que ficar en tres trofeus para que la gent dissimulara, perquè si no s'ha de... Agaltaes. A veure, ja bueno, diràs. Al que, al que anàvem, eh, ja vegeren com ahir eh, estàvem celebrant el doblet i Víctor Echanta Kevin Roldán, i avui estàvem presentant un futbolista i eh, també eh, hem vist com el Sevilla sembla que ja té eh, molt avançat un acord amb Konoplianka el futbolista que jo sé que <laughs> a Joan Martí li agradava moltíssim no, el eh. futbolista del Nipro molt jo, jo quan parlem de que el València és lento uh mhm. -huh. jo mm, sí que la reunió d'avui no sé per què no se va fer dilluns a l'endemà o, o, o dos dies després d'Almeria que, que me ho expliqui alguien i si no estava fet el pressupost perquè que ara està fet però jo profunditzaria una mica una més jo crec eh, que hi ha eh, una part del ganatge claro. que la, teua, la seva tasca, és a dir, jo crec que Rufetes abans i allà la van pentinant, van no, mirant... No, això no s'ha van... discutit, vull dir, això, això és evident, però, no, però no. a l'hora de fer la ah. posada en escena en comú, no, jo a el crec que, que, no, que no, va que... per darrere els seus competidors. Jo, no, jo crec que el tema és un altre. Eh, el tema és un matís molt substancial, vull dir, la presa en comú que, que, que de la que tu dius s'hauria d'haver fet antes o inclús antes de que acabi la Lliga, però bueno, jo entenc que la Champions te mediatitza, per tant s'ha de fer a l'endemà d'Almeria, però sobretot el València s'ha d'aclarir, s'ha d'aclarir i ha de tindre alguna persona en capacitat executiva per haver firmat fa quatre mesos. I m'explique. El València mm, ha fet bones operacions recentment i el València quan fitxa a Diego Alves el eh, fitxa en el mes de novembre Claro, eh, quan fitxa Javi Fuego, el fitxa el mes de novembre, vull dir, al final, al final algú té que tenir capacitat executiva per a fitxar, perquè tu, molts fitxatges, encara que tu eres un, eres un equip ric, entre cometes, ric, ric, ric, entre ric, cometes, ric. sempre n'hi ha un altre més ric, xaume, vull dir, al final has d'arribar antes, però, però, i per arribar antes però has de tenir capacitat executiva. I una altra cosa també, o més, més àgil, que és molt important. Àgil és una sí, bona, és no, el mateix. No, sí, però anem a veure, els, els diners és una cosa, i l'agilitat claro. i anar per davant i Capacitat tu, si l'altre té més diners i quan va per el jugador tu l'has fitxat, Ahí no li estamos. valen de res entonces la, la, la reunió d'avui que jo ja, ja jo porto dient de la guerra que se parla és més mediàtica que altra cosa eh, per a mi la conclusió és de bueno, ja està clar, però si per l'any que ve quan arribem a aquesta reunió ja tenim dues o tres coses lligades perquè hem tingut, hem sigut àgils ha de tenir capacitat executiva i si és la no me salvo, no, no me dona igual o a Rufete me dona igual però és que millor d'ací ja tenim la necessitat de, de, de guanyar-li el no. temps a, lo que està clar és al Chelsea un avió, sé, i no ho fique com una referència novedosa, no poden pilotar dos pilots a la vegada té que tindre un pilotar l'altre perquè això te lleva de tot, tots els ventatges. Jo crec que el València lo avui té que ser molt aclaridor, perquè li feia falta, mm. i tenen que marcar cada un terreno. L'únic que te dic jo, i ho sabem tots, és que aquest any i mig que esteu parlant de Rufete, a banda dels jugadors que s'han fitxat i pensa que és una cert, n'hi ha jugadors que no s'han fitxat perquè les circumstàncies executives no ho permet. Mm. Sí. Però sí que l'elecció ha sigut bona, i això també va en, el, en lo positiu de... de jo, jo, per, jo per entrar en, si voleu, ja no de Rufete i acabar en això de, la xic, de ser àgil No, fer lo que vull no... El, el València és un Fórmula 1. El València és un Fórmula 1. Bueno, però, mentre no sigui el McLaren d'Alonso... No, però bueno, vale. <laughs> És un Fórmula 1 que no és el McLaren d'Alonso. Però, però n'hi ha, ha vegades que un ah, Vespino, en un Vespino arribes antes que en un Fórmula 1 perquè pots arribar antes que en un Fórmula 1. Segur que tu tu tens un Vespino. El Fórmula jo 1 no. era una pegatina de los Ramones i una pegatina de del València. <laughs> el Fórmula 1 no. El Fórmula 1 no. Jo crec que al voltant de la xilita que comenteu, crec que avui és objecte de debat perquè eh, ha que el Sevilla està molt a prou de firmar un futbolista que va lluir no en la final de l'Europa League com, con Oplianca i perquè ja sabíem des de fa mesos lo de, lo de Crondelli, que és altre bon bon futbolista per a, per a tindre fons d'armari en qualsevol plantilla, però jo crec que si no transcendís lo de Conoplianca, si ningú s'haguera posat nerviós eh, comparar la situació del Sevilla amb la situació del València. No, lo que no significa lo que no significa que has Lo, lo que no significa, correcte, però, ojo, 9 de juny però jo seria... crec que queda molt de temps per davant, hi ha molts futbolistes que sí, comprar i si repassem, si repassem els clubs que s'han reforçat, quants teixen? Bueno, però tu tens, perquè pensar els teus rivals, el Sevilla ja té un jugador important fitxat. I el que me sabia greu és que... Ixe que però estem Sevilla parlant... té un futbolista firmat Correcte, perquè acaba contracte i el va firmar eh, bueno, pues, el mes de gener de, de l'any vale, passat pues, quan pugui pues, firmar. Molt ben fet. No. Mm. Eh, vaja, és el jugador que tu estàs parlant... El jugador és innombrable que... Conoplianca. Conoplianca, pues <laughs> el jugador també té les mateixes circumstàncies. I... Però és un futbolista que jo, per exemple... No millor a València, no, a València igual no t'he puesto. Jo no el coneixia, cosa. eh? El vaig veure que va fer una finalíssima... Ah, però bueno, bueno... Pues jo sí que te puc dir que Rufet el coneixia molt. Sí i el coneix molt i el segueix molt. Vull dir que sí que sap... Però i Rufete no, no l'ha firmat? No, no, jo, jo el que t'he dit que és un jugador que Rufete eh, sap qui és, la categoria que és, i, i l'ha seguit, claro. Una altra cosa és que, a millor, el que necessites sigui un altre tipus de jugador. De fet... Però que la informació, que és el que m'interessa a mi d'un tècnic, totalment al 100%, Però tant el que ha fitxat el Sevilla no, com el que ha fitxat el, el Madrid el Madrid, perdona, no, el Barcelona, uh mhm. -huh. que ja d'alguna manera ja estaria així, si l'hem fet cas en el seu moment, però tant, tot aquestes coses vol dir... Una cosa és la lesió, després la decisió. Si no li deixen la decisió, pues a vegades no és per l'institut, és perquè no tenen mitjos. Estic absolutament eh, d'acord. Però a partir d'ahir algo falla, no? Pues home, pues la, els mitjos, donar-li l'autoritat i dir tu, pam... Perquè, clar, si tu tries i després no pots agarrar-lo, pues te quedes en el gust. Jo també jo, puc jo A, a mi me dona la impressió que, que la, la capacitat... Qui realment té la capacitat executiva me dona la impressió que a voltes i sé que algú s'ho pot prendre malament però és que és com ho veig i ho vas a dir me dona que la, les persones que tenen la capacitat executiva a voltes no valoren el suficient la tasca de mesos i mesos i mesos de treball que fa el secretari tècnic del València és que això, això és lo que i que s'esperen a veure en un moment donat que pot dur Mendes, que pot aconsellar Mendes, i jo torno a dir, Mendes, com a clau per a certs mercats o per a obrir certes operacions, és la millor clau que pot tindre el seu abast en València. Ara, ara, fiar-ho tot a Mendes... No. A mi m'agradaria no. que quan l'any passat Rufet he posat damunt de la taula a Vieto i a Aleix Vidal li eren fet cas. I jo discrepe. I m'agradaria... Oh, no, pues... Aleix Vidal no estava sobre la taula. Jo Quieto. porto dient 10, 10 mesos i ja ho tornaré a explicar. Perfecte. Però, però des del punt de la informació, en l'opinió, jo dic, a, hauria d'haver estat. Ara anem al raonament, al raonament, sí. a mi em la impressió que a voltes haurien d'escoltar més el treball que fa Rufete. I és una impressió que té. Sí, però abans de que entre Carlos a, eh, a, dir que, a dir el que vol dir, jo també m'agradaria afegir una cosa en aquest sentit. El València se troba en Almeria en el marrón que suposa reforçar la porteria, que jo crec que d'alguna forma modifica la política Tot. de fitxatges perquè tu no tenies previst reforçar la porteria i de repent no sols has de reforçar la porteria sinó que has de reforçar-la amb un bon porter i avui en dia un porter com el que el València necessita val diners. A partir d'ahir diu, bueno, mm, pues els diners que jo tenia destinats, no sé, per un futbolista de banda, per un davanter o per altre mig centre, els tinc que destinar a la, a la porteria a la i tinc urgència. que tornar que és la primera a, pla com dius, a, fer, a planificar... Salva, per això jo, els fitxatges. Jo, jo he explicat alguna vegada, o més d'una vegada, no? perquè, perquè al final hi ha, hi ha un moment que els aficionats estaven fins als nassos mm. de noms de porters. Sí. L'explicació és, és que el València en 15 dies ha fet el que s'ha fet en 10 mesos. Scouting. Tu en 10 claro. mesos dius, jo sí, sí. per l'any que ve necessito un porter. No I, va, i, va I estic 10 mesos mirant porters. envia a Brasil, a Uruguai, a clar, Itàlia, no sé clar, què. Clar, clar. I quan arriba el mes de juny, tinc una llista que normalment és entre 5 a 10. No, no és... Tinc una llista de porters. Mm -hmm. Clar, ara tocar de fer? i el va un porter, pum, un tir. Sí, va ser la cometa disparant a tot. Clar, això però, així, dos és no el però, això, això ralentissa... I, això, I això ralentissa la teua planificació abans d'Almeria que perquè tenies el Benfer perquè la tens que eh, modificar modificar però, però, però, tot, però tot i així me dóna la impressió que tot i aquest marró en el que te clava el futbol que és eh, tindre que ah, replantejar sí. crec que hi ha un treball fet no exhaustiu però sempre se va però mirant que, Manolo, que m'agradaria que li feren més cas aquí. Permetis-me que t'anyadisca que parlant del porter, mm. el treball està, i, és, i, és tant que està, mm. de que n'hi ha dos porters fenomenals, mm -hmm. Lo que passa que no donen el perfil de que el València necessita algo. El València estava... Havia mirat un porter de era una miqueta un futur més endavant, més, més endavant. i ara necessites alguna més quallat, dos, dos, perquè la necessitat dos és diferent. Dos porters de molta categoria, però en este moment no deu de fitxar-lo perquè no és suficient solució. Estic d'acord. I clar, el que diu a veure, de veres, és que eh, te han trencat tot l'últim partit i en l'últim moment. Clar. És que, té collons, i en perdó. 12 i 16, fem una pausa bueno. per a la Publi. De seguida, Carlos Bosch torna per a dir alguna coseta i la resta també. I, I per a llegir el el eh, Twitter i moltes coses. Per cert, eh, te'n recordes el que em parla de l'Inter i eh, uh -huh. Imbulà? Sí. Eh, acaba de dir que el Xomercato que, segons Sky, eh, està a punt de signar enviar en l'Inter. No és una mala notícia perquè si va enviar no crec que anar a fitxar un altre futbolista que pot jugar el mateix 12 i 16, fem una pausa i continuem així a Esports 97 i la 97.radio CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de doce y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Sticky Buddy con Levante, el mercantil valenciano. El rodillo quitapelusas más eficiente del mercado, con tres tamaños para llegar a todas las superficies. Para alfombras, ropa, sofás, cortinas, coches. Ideal para los pelos de las mascotas. Se usa, se enjuaga y ya está listo para volver a usar otra vez. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 14 de junio, La Cartilla. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i, i 18 minuts. Eh, era un nom, eh, perquè ens acaba de soltar la notícia que acaben de publicar en Itàlia, lo de enviar que sempre està fet per l'Inter, eh, eh, eh, perquè avui mateix en l'equip se parlava d'una oferta ja eh, tangible i feta del conjunt de l'Inter al Olímpic de Marsella per Jan que d'este sí que podíem dir, Carlos, mm, imagina que eh, teniu la mateixa informació que nosaltres, que ixe sí que és un nom de consens absolut, que sí que no n'hi ha dubtes, que... Home, si t'agrada una miqueta el futbol, és difícil que no t'agrada este futbolista. Claro, jo no sé si, si, si algú ha pogut aportar en la reunió un mm. nom mm -hmm. millor i més barat, si n'hi ha un nom millor i més barat que vinga, i que no vinga a imbular, ¿vale? jo crec que ahí sí que n'hi ha consens, jo m'atreveria a dir inclús que el consens és que el primer que ha que fer, que hi ha que fer és el, el mi centre defensiu, uh mhm. -huh Yo dejarte que venga. Porter, no, no, Yo que atrevería a decir que el consenso que ya es lo primero el Vicente defensivo. defensivo. No entiendo nada. Torne a repetir. Yo me atrevo a decir que el consenso que hay, que hay es en que lo primero es cerrar el centro defensivo. No entiendo Bueno, ya está. <laughs> Después está la opinión. No, si me vas a convencer la vas a repetir. No, no, no, después está la opinión. <laughs> Después está la opinión. Yo creo que la información de Carlos está muy clara y que la opinión de Jaume también. También. Pero en, algún momento Torna, en, algún momento el, discurso de Carlos y el de Jaume no se troben, se distorsionen me reafirme, en un bucle. Me reafirme lo que vas decir decir ya también, que también estaba Jaume, que también me discutía, en que Roberto no es el portero de consenso. Claro. me reafirme lo que vas a dir, que Roberto no és el portero de consenso. És uno de tants que el València s'ha vist obligat a el El portero de consenso és un, un senyor que tengo la desgracia que está aparcado aparcat en doble fila molt de temps i que és molt important i molt interessant. Ja m'ha perdut. Ah, pues, con tu eres tan, sabes tantos caminetes, pues ara seguís... No, no, no, jo no, no te pille. Jo he sido molt Rasca, rasca, rasca. No, chame, jo he sido directo. Jo, dic, yo jo crec... que el portero de consenso no es Roberto. Yo también te dije que sí, que de acuerdo. Pero lo, lo, una pista. No, no la pilla, Que está aparcado en doble fila y tú no es. Pues. <laughs> no la pille, eh? Si la pillo cuatro días. Bueno, pues... un portero que era matriz, no es titular en el seu equip. Qui, Roberto? No. Ah, vale. El portero que es de consenso. Això està... Sí. No. Estic jo des de fora sentint vosaltres dos i vos estic entenent més que vosaltres dos que teniu que dur la, la conversa. Xaume... Té colló la cosa. Això, Ho diu això... aposta perquè no el no, pille no, i sí, me desvia sí, la jugada. No, això que ha dit Jaume... I jo li faig doble això Això que ha dit Jaume del porter, la compre. Jo crec que Jaume ja tira així el nom un, dia. Sí, Saura sap que sí. Jaume ja va tirar el nom. Ah, sí? Ai? sí ah, igual. jo estava ese dia. Eh, se, se, se pentina igual que tu. Igualet. Igual que tu. Se pentina igual que jo. Home, és que d'això n'hi ha molts, N'hi ha eh? molts. Sí? Ah, pues me sembla... Sí. O la que de la de Madrid. No. Caballero, el del Manchester City. Caballero del Manchester City. No. Se, se pentina conmigo No. Víctor Valdés. Víctor Valdés, se pentina conmigo No. No se pentina, no està pelat, eh? Bueno, igual, sí, sí, se sí, te sí. pinta de que se, no. de que se rapa, uh -huh. més d'estar pelat. Això sí que... Que de naixement o, de devoció? <laughs> no sé, jo, si sabeu, digau-ho. Jo, jo dic lo que sé, no... Busca qui t'ha pegat. No... Jaume, t'he que dir Jaume. jo a este li tiro la pista perquè caiga i se, Mm. y lo vas <laughs> a hacer De fet, diría a, mí millor això un, Es una de las explicaciones de por qué eh, lo prioritario no es el porter, sinó perquè n'hi ha temps per a fer-ho. sí que Tiene que ser prioritario No siempre lo urgente Es lo importante. ¿Más antes? <laughs> Yo tampoco <laughs> que, que muy importante Fichar el porter, Pero a Ya me expresan més pressa en tancar el mig centro defensivo vale? Pero y yo no. que la prioritat tal és fer-ho del Defensa. Sí, defensiu. es si és singular, quadra per la competència. Que claro, está, que está claro, que, que no és menos important, però és més urgent. Claro. Bueno, però important segons eh. per aquí, pel València el més important per necessitat Home, és el porter. En ese mig centre Ara hi ha un plantejament... En ese mig centre idíl·lic, l'altre dia no me'n recordo quin company va ser el que va dir... El València se té una pressa per imbular. Clar, I el porter pot eh, esperar, és, es que no n'hi ha més. Sí, però, però tots estes... Lo urgente que... no és lo importante. Eh? Clar. Tens que dir això, de que l'ansietat és una cosa i l'objectiu, per rapidesc i per possibilitats d'escanar a una peça que no és la més urgent. I, Perquè i si no se t'escapa, sí, correcte. O sea, y tens raó, pero... Ah, eh? <laughs> te ha costado me eh? Hombre, te, te ha tenido que trabajar un poquet. hombre, pues no, no te costa no, hombre, home, pero yo creo que es porque si vols simular, pues has de donarte aire. Sí, si vols es mejor. Has de donarte aire. Sense hablar de eh, guerra, que yo creo que es excesivo, pero... pensé que hi ha dos maneres d'entendre els reforços de cara a la temporada que ve, que una actual de eh, l'actual cos tècnic i l'altra naix de la secretària tècnica, que no és la primera volta en un equip de futbol que passa això i que recorde que el València va guanyar un doblet en, en Rafa Benítez per un costat i, i, la i Jesús García Pitas per l'altre val? penseu que continuen a haver-ne que n'hi ha diferents, que hi ha dos maneres d'entendre el València i que ahir és on jo crec que els executius haurien de prendre part? Però és un problema, diguem, de, de la formació de l'estructura del València. Mm -hmm. És totalment diferent a lo que és un club i com les circumstàncies s'han produït. Entonces, com esteu dient molt bé, segons quins fitxatges, pues, s'arriba a l'abundància de la qualitat i del cost, que és una línia, jo sempre dic caza major perquè així no s'entén més. I després, la caza menor, que és la que costa, no ja t'he dit que no tinc mèrit, sinó que costa molt fer-se en ella perquè lo, el primer objectiu també és que no valga molts diners, perquè després el tema del pressupost també és important, doncs crec que és determinant, no? I, i ja llavors que s'està fent, doncs clar, si tu tens una selecció de jugadors que resolen el problema econòmic i deportiu, doncs això té que tindre prioritat. Això no vol dir que després la Casa major diguen, eh, Mendes, volem esta peça, d'acord amb el, el dueño del club, i uh -huh. me pareix correcte, però té que haver una filosofia que el club defenga els interessos, eh? primer que res, que és l'obligació que tenen. Però si tu defenses els interessos, que te respeten i que t'apoyen. Al final, avui en Miqui, en Supermurciélago, feia una reflexió. Eh, el director esportiu, en este cas Rufet, el manager, sempre serà aquell que, que tracta de fitxar el futbolista més bo a, a un preu més barat. Correcte. Caza menor. Mm, claro, però no sé fins a quin punt Jorge Méndez mm, mm, Home, cas de no, menors... No vol fer-los més cars. No va seguir la llebre. És una reflexió fàcil, però... Claro, Méndez no, va si, seguir, no va seguir la llebre de d'ella. Jo vaig a, a veure si resumís un article que va ser l'altre dia en el diari, mm -hmm. i, vull dir, al final el València té una, una, una estructura molt clara. Un tio, que és el propietari, que té un amic o un soci, que és Méndez. Després n'hi ha un entrenador que té que ficar futbolistes i un manager deportiu que ha de fer la plantilla. Ara encaixa aquestes quatre peces en un entramat. Ara, ustedes negocian. Ustedes vosotros, vosotros. Ustedes vosotros. Eh, negocian, llegan a acuerdos y si están obligados a negociar constantemente para vivir, para llegar al equilibrio, pues se buscan la vida y llegan al equilibrio. claro, porque eh. lo que, lo que tienen que hacer es hacer mejor equipo. Porque si no, tú vas a lastrar el equipo, vas a lastrar económicamente. Y ahora yo digo, dic jo, un momento en que Peter Lim es donde Conte que a lo mejor... si mis dineros en vez de con Méndez, con Rufete y con Ayala gano más dineros, per exemple. Però això no te per bueno, encara ni l'amistat ni el negoci. Claro, pero eso es un altre tema. Ara el Valencia tindrà que ver lo que més li interessa a València. Però un altre tema. Es lo que, no, no, pero es determinante. Claro. Eh? No, no, pero uy, y, i, si, y si, i si Mendes el, enguany, eh, fica dos de Cazamayor, que, que es una manera de, de dirlo muy bendita, chaume. Sí. I, i, i, I no li dixen, a mi el Peter li dirà, ah, Jorge, som molt tens, amics, però ja vale de clavar-me-la. És una temporada passada que tens ah. coses per a xusgar, i de les coses que tens que xusgar tens que aprofitar esta per no equivocar-te tant o acertar més. Ahí, ahí han, de, han, de, han, de, claro, han de manar totes les parts, perquè l'entrenador és el que fica. Però també el que no pots tampoc obviar és que l'entrenador, per què no té que estar en les decisions determinades? Doncs pues és molt bo que estigui el secretari tècnic, i entrenar al costat, jo, que és lo bonico. és un equilibri que mai no sé exactament quins percentatges... Jo no dic percentatges, el a la taula sí. Pepe Reina me pregunta André igual. pues ella ha fitxat per Nàpoles. L'ha fitxat? No, no, no, ha tornat de la sessió del Bayern que és diferent. Estava cedit. Estava cedit en Nàpols vale, vale, vale, vale. i ha tornat perquè s'acabava el seu contracte de sessió en el Bayern de... Saps el programa de Xerreina per un dia? <laughs> André Igual ha acertat. <laughs> E-, era Pepe Reina. Bueno, pues a les De tot 12... Manolo, jo no vull tampoc eh, cascos blaus de la ONU en paterna. Claro. Per a, per, a, per a tractar de solucionar una crisi o una guerra no, oberta no. entre Nuno i Rufete, que evidentment ja en comptat de vegades que, que, no hi ha, que no hi ha feeling, que no són col·legues, però no, tampoc que, han de ser col·legues. Que en efecte. I a partir d'això jo crec que Rufete té perfectament clar quin és el seu rol Igual ja que no té clar quin és el seu rol. Ja Coneguent, lo pogué conec Rufete, si a Rufete eh, el xafar en cada dos per tres que alça la veu en Paterna en una reunió, coneguent-lo, mm. jo crec mm. que Rufete se n'haguera anat ja fa, ja fa temps de Paterna, i no ha corregut. Jo per això dic que és una qüestió dir, més mediàtica. És, una, estar, és molt de ruïdo mediàtic. Ha d'estar fotut, però ha de saber que, jo... que està Peter Lim i el paper de veres que l'hem contat ja moltes I final, vegades. I al final una qüestió. I al final una qüestió. I, al, ja me cansa. I al, fi, I al final una qüestió que cuando arribe el dubte ha de manar la voluntad del entrenador Pues a lo mejor sí, porque es el que el fica. ¿Qué <laughs> Es que, lo solucionar... que lo pone... no... igual de, Pero no será un problema de hablar sobre claro. la Y peces Y decir yo creo que con esto me... el entrenador que es al final que, el que tenga que tornar rendimiento a esa plantilla, Este te dirá, mira el mostrar que tengo yo A lo mejor el voto de calidad ha de ser de uno Y el director técnico te dirá mira, para ese puesto tengo esos tres. Y dirá, pues me gusta eso. Y dirá, pues hombre, el otro es igual, pero vale. O sea, ¿arriba a un acuerdo. Chaume, y, y, es lo fácil, y es que es obligado. Claro, sobre Rafa Marín, decir sobre el papel, en la teoría, Tochis Cruz, te digo, no, no, no fichar al entrenador, porque el entrenador lo tienes después de más. Pero este entrenador no es el normal. No, no, no, ya, pero sobre el papel, ficha el club, que es el manager o es el director deportivo. Pero si tú vas a en la realidad, la última palabra la tiene el entrenador. Claro, tío, <laughs> Si, si es el que Pero que el, es el consens, més Ara, que la paraula... Que, que després el, el futbol, en el dia a dia, te demostra tot el contrari. Així hi ha un entrenador que s'ha encabotat en Filip Augusto <laughs> i no ha jugat. I mira que s'ha encabotat, pues ja eh? Està. que el però què és pitjor? La contrària, que és sempre? pitjor? Que si t'equivoques ficar-lo perquè t'has equivocat? No, no, a mi me pareix... Al final, mireu... Al Totalment d'acord, Jaume. Al final, la primera mitjana, quan estàvem explicant una miqueta el que havia passat en la reunió... Era Pepe Reina, eh? Te l'han pillat. <laughs> eh, jo, jo li explicava a, a tres oients el que vas dir quan t'arrencava esta nova etapa en esta casa que segur pensava que este anava a ser un programa de pros o de antis que no era que no que no mos sintonitzaven que este no que no és la nostra manera d'entendre la cosa Rufete i Nuno se duen bé? No, no se duen bé Rufete i Nuno estan en una guerra constant o permanent? No, no estan en una guerra constant i permanent Tenen diferències? Sí, tenen diferències el que, sí, el que tinga la intenció de pintar cada dia un problema o una batalla o una guerra serà el seu problema i allà i cadascú a casa que faci el que vulgui així, diguem el que... I al final, sap ho acaba, de dir? No he vist cascos blaus, no tenen per què ser amics. És que s'eixina. Yeah. I, I dic més, i dic més, és que no ho són, a més. Però n'hi ha una cosa és que no de, són. determinant. I, I eh? no té res a veure, i ni Rufete eh, i Salvo, que diguem-ne que seria una part de la trinxera, ni són infalibles i són Nostre Senyor i la Mare de Déu, ni són dos inútils i l'eje del mal. A veure si d'una volta Comenzamos a deixar les de banda. además eh, en la página 2 de Superdeporte hi una foto de Nuno que ha fet... No van a comprar el periódico si dius usted no, les No, he dit la foto. No sé si Salva estaría ahí. No sé si estaba Salva, que han fet un... Nuno ha parar. Mm. Ha parat els periodistes. I que, raro, eh? Sí, yo creo que es que la primera de en el año. Pues mira, Nuno, la primera vegada en el año que para periodistas Sí, us que mireu la foto. A veure si no eixia d'una guerra on dona Però és que Perquè cosa... està feliç. En la foto està feliç. I mireu, a veure si, si és d'una claro, guerra. Anem a veure si entenem. Lo que tenim que saber és d'entrar la configuració d'este club. Si no ho saben com està i no ho entenem, anem a veure guerres quan és una normalitat per la característiques del club. El Totalment. Club és un senyor que és el dueño que... Un I té un amic. té, no, perdona, té, a, té un, amic, més. un amic socio que resulta que és un dels millors representants del món dels futbolistes, d'acord? Resulta que té un amic que és entrenador, eh, que està fent fenomenal al València. I això no vol donar que siga igual que un altre club. És un club en aquestes característiques. I això no vol dir que Rufete no té fent una altra parcel·la, però que en aquesta característica té que contar I si no comptarà al dia següent... i vaig a dir... te que president del València, quantes vegades tu t'hauràs sentit la, la sensació de que estàs en una altra trinxera que l'entrenador del València o que un jugador del València i t'has vist obligat a arribar a un acuerdo però de repente tu definís una cosa i ell una altra i, no, i estàs tirant un, no però no se mateix cares aquell, però, és que no, no que cada un, cada un es tira d'un puesto i al final arribes a un acuerdo les característiques de formació d'este club i al final eh, tornem al mateix eh, és tot molt més fàcil és que si no vem un drama escolta, quan no n'hi ha res escolta, hi hauran conflictes segurs en quin treball no n'hi ha conflictes. Però no, no fem un drama tots els dies. Però, en efecte, el que no podem pitar final, és la no, tercera guerra mundial és que no cada volta que un xiquet fica el peu en un toll. 12 i 32, per a 33. Fem una pausa. Llegim, en tornar llegim el Twitter, la pregunta que estem fent, si confio en Rufete, i continuem parlant en Carlos Bosch, en Jaume Ortí i en Sara Folgado, així a Esports 97 nit, en la 97.7 CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, Quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta amb Ximo Rovira. El dia a dia de la comunitat en la teua llengua. De dilluns a divendres des de les 12 i mitja. Amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. y i 36, moltes respuestas. La pregunta, vos la recorde, mm, confió en, el criteri de Rufete para reforzar la plantilla? Toni 100% diu tan simple y completo como un sí. Luis diu absolutamente. Fede Romero plenamente. Carmen Llaver sí rotundo. Falta que le dejen trabajar y fichar con rapidez. Luis desde Pasiego, el mejor secretario técnico. <laughs> Sento Diu completamente. Jesús F. López, yo confío, pero la mano de Méndez no es muy alargada. Canceló por 15 en vez de Vidal por 3. Hay acuerdo con Lim. José Diu, sí, pero que no os duda Vinicius ni Zuculinis. Vicente M.R. Me fíe molde Rufo y Chels de Méndez Nuno. Carlos Cervera Ortiz lo ha demostrado, solo espero que Lim sepa valorar su trabajo y ponga sentido común a los jugadores de Méndez. España Valencianista del Facebook, Rufete lo ha demostrado sobradamente siempre amunt, sí y mucho. Nombres como Cuyatea, Leis, Vidal o Vieto son los mejores ejemplos de su trabajo. Como todos, también se equivoca. Jorge Serrate, infinitamente sí. te de Quiteri en lo que du y volía dur. Miguel Leis, Vidal, etcétera, ...como está, uy, para mí un crack y mal trabajador... Eh, diu Juan Pachi, eh, por supuesto, menos fichajes vende Rodrigo Enzo y más de Rufo. Xavi Simón, no es cuestión de confiar o no, es cuestión de que el amo el que buiga... Javi diu, a les proves me remito, o també en diu Mustafi, etc. Eh, Francisco Gómez diu, al 100%, t'ha demostrat que fa un treball, un gran treball. Xafatxacos diu, després de Braulio, la meua cocina en una llibreta de Dora l'exploradora es pareixeria bona, però sí, està fet tot molt bé. No paga Braulio. <laughs> en efecte. I això que guany és de Braulio ha funcionat, eh? Raúl Babiloni... Eh, diu André Gómez Méndez versus Negredo Rufete en Toni Campos diu que ella de ser en el que es va a ir, de ir a ir sobre Pirlo Fals, completamente. Que ojalá. Que ojalá. <laughs> José Vicente García Lario, que se escolta desde Granada cada día. El equipo que dirige Rufete se ha ganado sobradamente ser el que decida qué fichajes debe hacer el Valencia. Jesús F. López, Negredo es muy bueno, necesita una oportunidad. Jackson, una incógnita, depende del estilo de juego. Samuel de Gandía, no, perdón, Samuel Gandía. yo confío en Touch, una miqueta de cada escu y un gran equipo. ¿José eh, Ana. Iván de la Rosa, sí Rotunda, Sergio Frasquet, hay que confiar en Rufete, como el Sevilla confía en Monchi. Su porcentaje de acierto es mayor que el de fallos, 100% de Rufo. Luis Ponce Diu con en la mayoría de los oyentes Sí, siempre valencianista, eh, diu también que Felipe Augusto la de Nuno y de Méndez Oscar Rodrigo diu, Manolo, post ve el equipo que ens deixaren el que tenía y tindrem ca, cau de son pes, un Alex diu, la verdad es que no tenemos mucho dinero y no podemos pedir al LIM dinero. Rufete debe fichar bien y barato, es la realidad. Eh, Paco diu, crec que és un gran director esportiu. Fernando, José Fernando Lastell diu, totalment, indubtablement i cegament. Nacho Ponce diu, per supòs que sí. Bolete diu, ni Figo ni Cident, Rufet és el més gran. I ni Munche ni Subizarreta, Rufet és un pasateta. Bueno, ah, muchas pues. Eh, Suportes Gallà diu, si així fritxem Crom Deli, seria, tot seria criticar a Rufo, a Mendes, mm. que si estos mm. són fitxatges que, que volen per a la Champions. Eh, Soccer Brawl diu, eh, Rufo Rules. Pipo Baraja diu no fan falta grans noms, Jonatas de l'Ells podria ser una gran sorpresa per al València i les ha marcat un carro de gols és bon jugador Mendes com a pollo sí, però este home sempre mirarà per gestifuti que quadren els comptes de la seva empresa i no la del València José Doz teniu que eh, a, ah, diu a vos ja que dur-lo per a fer rayos uva està molt blanquinós, això sí, és un punyetero crac Chemon, blanc, està, che? està blanc està blanc, està blanc està, vaig a la mar de Pujol ja, sí, i, està i quasi del mateix tono que jo Eh, Miguel Perona dio hasta dio totalmente, hasta incluso cuando el uno eligió a Pizzi como entrenador, lástima que le hayan impuesto a Nuno. Eh, ¿Sabes quién era el eh, entrenador que tenía un entrenador que tenía Rufete? El Toto dicho? Chemón diu eh, Conoplianca ocupa plaza de extranjero pues hombre, en ese de Soria no es que le planca, planca o sea que lo más normal es que sí, es ucraniano de Soria eh, José Ribelles diu <laughs> confíemes en Rufete que en Méndez ni de l'horta a l'horta va un carrer, saps? El nom d'un carrer li fiques eh, Chinocrat diu 1,877 puntos no sé qué más queréis, que gane la liga o algo eh, Sergio Soriano diu confío en Rufete por el acceso a los grandes jugadores que ganan Champions nos lo da Méndez Rufete para los complementos. Eh, Manuel D'Amigo sobre el portero de que Perreina. Pepe Reina. Eh, y Big Naranja diu grande Rufete aunque esté limitado y últimas eh, respuestas respuestas. un fumo, una te Big Naranja sí y tú tu <laughs> ¿Y tú a Big Naranja ¿ves? Y sí, y Cristal Venga, deja. ¿Y I Vic Cristal qui es? Os recomiendo... Pues no sé, y preguntaré. Será eh? la dona. Será la dona, la marca. Os recomiendo que veáis la película Draft Day con Kevin Costner, relación dueño, manager, entrenador. Hombre, eh, si es ixa, la miraré, pero el molt más de Moneyball. Eh, Héctor Rosé diu... Yo soy de Torrente, <laughs> pues si mirares Moneyball... de la vaquilla. Si mirares Moneyball, t'agradaria molt. I la vaquilla és una gran pel·lícula. Pel·lícula. Eh, Héctor Rosé diu, clar que sí, igual que crec que Rufete és per atendre com a Mica Mendes, té, té que portar els jugadors que Rufete no pot. Eh, Andreu Igual diu, sí, yes, we. Oui i València Collonut jo sé que vull, és que vinga a imbular si el porta Rufet en Mendes o Carlos Bosch va ser indiferent jo el duré si cal jo el duré no, així carreguem tu tens els 25 quilos que demà... jo estic en Marsella i això fa por eh Vull dir, que vaig a xaumear per imbular eh? que, allí no me... <laughs> que fa molta por eh Marsella Fa por, fa por. Home, per anar a Marsella tens que tostar-te un poquet. Claro, sí. allí anem en el, en, el, en el crucero amunt que organitzava el València sí. fa ahí, en el, el, porter. el Xufa, Sempere allà anarem a Marsella parar el port de Marsella. Ahí, está bonito. el, está Yo, yo pelo que, pelo que estáis preguntando, Rufete... El Villes, el Villes sí. Yo, yo, ¿No lo que des, el Suárez allí? De Marsella, no. <laughs> yo lo destacaría de Rufete. Eh, yo creo que Rufete y Ayala mm, han demostrado una cosa. Saben lo que volen. Saben lo que volen per al València. Saben com el València ha de ser un equip com aquell que presidia Chaume Ortiz. I tingueren molt clar, i això vaig a contar, ho he contat Claro, vas a contar, eh, quan el València fitxa a Otamendi es feu famosa una frase de ¿quién paga Otamendi?», perquè el València no tenia un duro, no tenia un duro i havia fitxat un central de 12 més 3 o 13 més 2, ¿vale? La yo sé que ho té que pagar... I tu parlaves del València i dius, «Che, vendrem aquí siga, però ja el pagarem». Però Rufete te portava dos mesos en, en el càrrec i li va dir a Madeo Salvo, o un mes, li va dir «Fitxa Otamendi, fes el que, el que faça falta» però n'hi ha que fitxar-lo ara, perquè anem a fer l'equip a partir d'Otamendi. Vull dir, esta gent sap el que fa, sap com el València ha de tornar a ser el que era eh, quan... També, per, saben perquè ho han mamat, és que això és molt difícil. Claro, claro perquè ho han vist. Ja, ja, ja me'n vaig a Braulio i no vull comparar, però Braulio, que per exemple en guany, Parejo, 12 gols, el fitxa Braulio, Alves, temporada, el fitxa Braulio, Barragán, ha callado boca, el fitxa Braulio, o Javi Fuego, que ni te digo, el fitxa Braulio, Ah, pero, pero, Braulio no tenía la idea correcta de lo que debía ser el Valencia. Pero porque se daban las palmas y le daban más Viera que Vitolo. Y Vitolo es un caño, pero un potencia. Pero se, se enamoraba, entre cometes, de, del jugón. Y el Valencia tiene que ser otra cosa. yo ah, yo digo, Kili defiende... Colombianca. Bueno, Colombianca. <laughs> Pero me estoy diciendo... Sí, sí, sí, es que el Valencia ha de tornar a ser lo que era Escolta de otra vos. manera. Escolta vos, que jo això que acabes de dir... Ja sé que anar raó, perdona. Això, això que tu mateix acabes de dir de Braulio, jo li ho vas dir alguna volta a Braulio. És que Braulio te reconeix això. A mi a tot el passat... Braulio és I, i, i, una sí? persona per parlar de futbol i posar-li qualsevol dubte, te contesta honradament Total. Independientemente de tot, Para mí, Chapo. Sí, pero si una cosa no lleva a la otra. Y yo, dit, llamando micro porque davant lo micro perquè él. a mí me reconegué. Y ahora yo veo el Valencia que ha hecho Rufete y yo digo, che, yo tendría que haber apostado por un equipo más físico. Pues a le grababa a Jonás que se, va, que se va a una liga menor y hace 30 horas. Carlos, Carlos, me Quina era la primera frase de un futbolista de Misca en Se asocia bien. Y será la frase de Braulio. 12.44. Bueno, pero es una forma de hablar. No, però... Però era la primera original. qualitat Salva. que sempre destacava Braulio, perquè li agrada aquest futbol. Ni, és, que ni bon ni la seva és un dels problemes... Jo he dit moltes voltes, quant de mal ha fet el, guardo, el guardiolisme al futbol? Allà la Rufete busca altra cosa. Correcte. Busquen... Bueno, algú se tindrà que associar, dalt, també. Eh? Dalt se tindrà que associar. Clar, han fitxat a De Pol també, Salva. No? També han fitxat a De Pol, però... pero es tener en claro que el, que el no puede ganar la Lliga chuanta fútbol mejor que el Barça. lo que tiene que tindre es más més que el Barça. No, el equipo del 2014 siempre la solución siempre buscar equipo Ahora, Ara, El El de Chaume teníamos molts pero però hi ha jugadorazo. Baraja, Vicente... cuidado, eh? rascaven, eh? rascaven, rascaven La banda darrere te deixava el traje... y això és el que yo destacaría de Rufete, pero no pagar de lo que defen al club. 5, ¿eh? claro no, fem... Platja, planxa, eh, saps? 12 <laughs> i 45, fem una pausa, estàs mirant molt l'iPad. sí, ara no, no, ara m'ho dius, ara m'ho dius. Alguna cosa estàs mirant. Què està mirant Folgado en l'iPad? Està en la gacheta de l'esport Obert. Què té que està mirant? 12 i 45, fem una pausa... Eh, ahora la, mirarà, la que tu mirarà, home... Ah, abans de que a la mireu, no li abans de que ho mireu, hem lo que pensé que lo que es. mira. Tarda ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Quart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de doce y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Sticky Buddy con Levante, el mercantil valenciano. El rodillo quitapelusas más eficiente del mercado, con tres tamaños para llegar a todas las superficies. Para alfombras, ropa, sofás, cortinas, coches. Ideal para los pelos de las mascotas. Se usa, se enjuaga y ya está listo para volver a usar otra vez. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 14 de junio, La Cartilla. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47, què està contant la gatxeta, Folgado? No, no, conta demà, tenim la portada de la gatxeta de lo, de lo esport, diu que en el mercat de l'Inter de Milà, diu Inter a la Marsellesa, intenta el triple golpe, Guignac, Alleve, Imbula, tres futbolistes de Olympique de, de Marsella, darrere dels que està l'Inter de Milà, per això abans eh, Carlos parlava de que de repent la prioritat no era la porteria quan ho era mm, fa 10 minuts, sinó que és simular per què? Pues perquè són sabedors de que per aquest futbolista hi ha molta competència Porque en el, hay en el mercat. No sempre lo urgente és lo importante, que ja ho diu Fito en una cançó. I després relacionat amb el que contàvem Home, abans... De Fito, no sempre lo urgente claro, és lo importante. Relacionat amb el que contàvem també abans en el primer tram del programa, portava yeah. també la gatxeta, sí. referint al competidor... en la ciudad de Milán, del Inter, que es el Milán. Milan. Eh, Brahimi y Jackson Martínez, Galeani, están negociando para estos dos futbolistas. I la Paco y André también, no? Pac del Porto. Sí, se pararon más de Paco y de André, sí. En algún momento del... Yo tengo una foto de Galiani muy interesante. ¿De Galiani? ¿Ah, sí? el moño. El moño, no, eh, también es que Pepe Reina. Jaume. <laughs> <laughs> que ja estar pelat. És que igual t'has confós i no, ja no. fet la foto de, de la <laughs> Del parella. cul, no? La, no. Ah, està eh, tornant a eixir... De Marruecos. Estan tornant a eixir eh, molts nous vinculats a la davantera. Eh, eh, acaba de parlar Folgado de, de Jackson i de la possibilitat que el Milan vaja per Jackson. Eh, si més no, ja vos hem dit el tema de Norito que jo crec que l'únic que veu a Norito bé me dona que és l'uno, que és el que més li agrada, però que en la resta del club és un jugador que pel que està demanant el Celta no el veuen. I el que comentava en la primera mitja hora, ha tornat a reobrir-se la via Gaitán. No com a que eh, Atxar València ha començat a negociar, però sí que en un principi Gaitán sembla que estava fet per el United, ara sembla que Di Maria no vol eixir del United, amb el qual Gaitán no té lloc, vol eixir del Benfica, i per tant torna a mirar-se des de l'entorn del futbolista València com una opció ahí l'assumpte està en que el Benfica ha de vendre, necessita fer caixa como todos bien sabemos una altra volta <laughs> como Pero todos bien sabemos València, no hi ha més equis que, que en Portugal afirmen que si no és el Manchester serà el València Ay, ah, claro, jo Gaitán però... ahí eu ficaria en lo que Chao me diu caza mayor però ara ja doy no. cuatro, tres o cuatro gols no, en, no. en, en Portugal oiga oiga això, no és la, la solució oiga, oiga, i eh? molt menys jo m'alegri l'altre dia quan dient que el tenia el Manchester sí, jo crec que hem aplaudit tots, eh? Una opció Aplaudien menys tots. de, risc. Jo no sé eh, si és caza major realment. A més, és que estàvem parlant fa un moment de, del jugador que... Pel preu. Que el vol, qui sí, vol. Sí, Per preu sí, però és que ha fet no, quatre gols. De preu, de quatre gols en Portugal, eh? Pel preu sí. Per però d'això ja en tenim, ja estem arreglats. Sí. Però el que, jugador que estava parlant i que realment és el que tots diuen, ojalà. Quin, quin? Acaba de dir Manolo. Gaitan? No. Qui és el que t'agrada a tu? Que has dit antes. ¿Di María? No, no, delante del centro. Ah, Jackson. Jackson. Es que no tienes que veure. No, pero yo estoy hablando de Jackson. Que a me de Jackson o no, Ya es una otra cosa. Yo no, salvar el la es de la manera de de Carlos.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 No, no, no. I, i parlant també de tema davanters, eh, dos coses al voltant dels davanters, un tema Negredo, eh, que el València sap que va ser molt complicat trobar-li una eixida a Negredo, que el València ha estat preguntant, eh, va estar fent consultes, no més consultes, vull dir, res més, és com si tu vas i, i demà eh, vas a un concessionari d'una marca famosa de cotxes, no vaig a dir el nom, eh, i preguntes quan val el cotxe. No vol dir que te vagis a comprar uno, simplement ha buscat i has preguntat i el València me consta que eh, encara que algú dirà que no però en el viatge a Nova York va preguntar si eh, la MSL que és la Lliga Nord-Americana que està en plena expansió a veure el segon equip poguera estar interessat i els jugadors que tenen nom i tenen... Eh, exactament per a ser eh, allí una possible destinació que jo ho veig molt complicat sincerament de Negredo vols dir? sí, sí que ells cada vegada sincerament encara que Negredo dels jugadors que, haurà, mi... que haurà de posar-se molt les piles. A mi, a mi Negredo m'ha decepcionat molt. A tu, a tu i en uno. Eh? A tu i en uno. A mi Negredo eh, m'ha decepcionat molt. Jo sempre dic el mateix, jo li perdone que no farà 15 gols, però fes el de Vallecas, que està molt agre el partit, I o fes el, de la de o fes el del Bernabéu, i acabes en 6 gols, però jo te fas la ola, tio. Te fas la ola. Després que m'explique per què està pitjor en maig que en febrer. Sí, que no n'hi ha, que, que, que dir-ho com és. No, no, ell sembla que se recupera el dia del Granada, quan Correcte. marca. Se'n recordeu? Que és titular, és no. és titular acte seguit en Vallecas, I però a partir d'ahí, en lloc de Puchar, que tu pensaves que Puchava, baixa... Però és que en Granada, que... el Granada li fa un gol i dona una assistència i el Granada ja està espaterrat. Sí, sí, Carlos, sí, però, però, la, però la, la impressió... Sensació, la sensació era altra. La sensació sí, és no. que anava pac amunt i, en canvi, se guanya el, el fet de ser titular el següent partit, que era... Que és Vallecas, i baixa altra volta en el seu rendiment. Però és que aquest partit està xuant-te la pell, que el partit sí, està si molt agre, que va ser... Ja ho sé, ja, ja. És el primer partit que el València dona símptomes de nerviosisme, de dir, sí. eh, que s'han cagat, sí. que després te passa en Celta jugadors, te passa es, es en Almeria. Que, tindràs que tindre això sobre els països moments. ¿eh? Claro, ja, home. però Claro. Sí, pues que... no fas 15 gols, però fas 15 dies arribes i fa, Claro. Pim, pam, així estic jo. Estic jo i Márquez. Què és lo que va fer en Copa del Rei eh, contra el Rayo M'està allà, Que és que digui, eh, senyores, a, a, a, a, mi señal. Pero, Entonces, claro. Viva usted Negredo, me da igual que haga 8 o... o... no, es que parece un sal de crec. Así es, el tema importante es que tots pense que se va a apostar para que el año que ve ben preparat i en temps i tot tinga l'ocasió, però lògicament pues teu... tenim el dubte Ojalá, no, tenim ojalá. de que se materialitzi tenim el dubte nosaltres Ojalá. i torna a dir, i el ten uno Claro. Ojalà. Nuno ha acabat molt decebut fonamentalment amb dos noms de la plantilla que tenen nom i cognom i són sí. dos de les inversions més Tot. grans Enzo i Negredo, no? Enzo i Negredo tindran que treballar molt i posar-se molt les piles per a convèncer en uno el qual te podrà caure millor o pitjor però el rendiment acaba respectant això, eh? Però la meritocràcia per rendiment acaba respectant-la i si me diuen que s'ha acabat enfadat en Alves i en Barragán no m'ho creuria perquè han rendit ara que has acabat eh, enfadat en estos dos és que... motius té perquè n'hi ha una involucra, un, estan involucrat mm. totalment en estos dos jugadors ell personalment, i és el tema I perquè no l'anuncia uno l'anuncia com a la bomba la, cara, tu la bomba la per uno. i l'altre el reforç ideal per a poder potenciar o sigui, és que ahir ell se, se, se munya molt i sin embargo al final per això que està, està tan... tan l'altre dia diem en, no sé si va ser divendres passat o l'anterior en el Supermurciélago jo diria ojo que, que si ve a i ho torna a repetir mm en la Champions chua Javi Fuego, eh? Això la teva aposta que yo no acaba de volar. Eh? ya ya está demostrado. la, en la, la Champions, cuando digui la Champions, yo la prèvia de la Champions. chua Javi Fuego, eh? Que está està enamorado mol enamorado. Si de Javi Fuego, que acaba vos, el partido y se tiene mitja hablando parlant del vos, eh? si ve involar, dóbanme el beneficio del dubte. No, no, que sí, que sí. Que yo me estoy chua Es muy muy molt fàcil después ya me eh, m'haig ya pero yo que chuara Javi Fuego, que está mole enamorada de Javi Fuego. Pues eh? Costa, costa creure eh? pero bueno, entenc la el que Javi Fuego, que Imbulali guanyarà el puesto Javi Fuego, sí. Pero hablemos, yo hablo de medio no, no, plazo. No, de eh? eh. yo hablo de medio No, no, yo no puedo hablar de imbula Y no, voy sí, decir acá, una cosa, pero a ah, mí la imache, la imache la de Negredo que resumís la temporada de Negredo es se va lo que te ha última en el Bernabéu que con sap que no te collons de ficarle y guanyar el puesto a Pepe en contra de voler ficar-li el muscle y el cos per davant encarar a Casillas ya a vol pegar la volteta y donarle el valor de Pol que de Pol pogué sí, pero de Pol eh, no, potencialment no el jugador pero si tú lo que tienes que guanyar-li ahí a Negredo a, perdona, a Pepe ficarle el cos y quan te ix Casillas dir a de Pol ahí la tens entonces, viva Negredo, hombre! Esa decisión va a ser muy, Pero, muy, per molt què, còmoda. Cómoda, Cómoda, Còmoda, còmoda. no volía guerra, no no, olla. No, no, no, no, no, no volía. No volía guerra, no. Sabía que la perdía. No volía Sabía guerra. que la perdía. Ni, de, ni, eh, ahí, ni ahí ni varios minutos abans que son també és que pasarán que en aquel partido y que se quedarán... Es que la imagen que, que te queda de Negredo y... y i a lo millor mm, eh, estic molt decepcionat, se l'enfado perquè, perquè era la, la, eh, el tiburón, que, tio. Sí o sí, no n'hi ha més remei que jugar-se-la i, i que es Que és, és... La final, Paquito, que igual no té tantes condicions de moment, però mira, Paco fa el que tenia que fer. Paquito té condicions <laughs> molt especials. De moment, de moment. De moment sí, Paquito, fa el gol que tenia que fer. Paquito té una avalua per al València extraordinària. Fora de, fora de, de mercat, en este cas, I al final, fa el gol que té que fer. En, en partits importants del València últimamente el 2 a 3 del nou camp que ens trau un letargo espectacular ell fa el 2 a 3 la remontada contra el Basilea, 2 a 3 en el Bernabéu 0-1 y el de Granada chico es lo que hay al final car, al final es que es... <laughs> pues entonces sí que aparece el chiquillo al final entrenador al final entrenador Almería, Almería, perdón Almería al final <laughs> no pero Carlos tornemos al Ronamel al final claro que sí es el gol que te que hacer Carlos a la fila entrenador te podrà creure millor o pitjor o criticar-li totalment d'acord però, eh, però sí eh, valora la meritocràcia en base als mèrits i per Alcácer titular i el que se ho ha guanyat i mira que hi un moment de la temporada que semblava que perdia el lloc que tal que Paco també anava creuaet eh, tal sí. <laughs> escolta i a la fi Jaume, i fa aquest gol i tots sabem perquè ara ja dues setmanes després ho podem dir que va ser un milagre que el València <laughs> fes ese gol, eh? Home, però, però un milagre. Però el passe que li dona al defensa... Eh, I el porter. No, el eh, porter és una cosa, però el pas que li dona la defensa li la deixa dir. És, és una assistència de defensa. Sí, jo, de això va ser un milagre. El partit d'Almeria, i Salva me mirava la cara i se reia. En, en, Estaria un morint allí, no? La, cabina, jo, la, la cara de cabrets i de que me moria, i que me volia morir allí, perquè és un dels partits més desastres que l'he vist que lamentable, eh? tio eh, va ser no, lamentable no vaig dir els últims anys jo... perquè la temporada passada en Juki hi que partits molt dolents no, claro Pero de Enguany probablemente siga el pichor pichor en cara que se de Copa. El pichor partido en diferencia que he visto Sí, sí. yo el pichor va el ser un milagro Que te chove la vida. señores, señores ha sido un placer se se nos esgota el temps. es lo que te la radio que te el temps ilimitado eh, vos, Vos, gracias gràcies. Molt bé, ya me Ortiz, gracias Menuda trampa vos han fet. Eh? <laughs> han pegado a cambiar Que bon Pérez. Adéu, o adéu. Ho deixem així. 5 de mitja, remissió del programa demà, 2 y mitja, en la tele y en la radio el Super Murciélago a les quart, el básquet, el tercer partido de les semis en la Fondeta, entre el eh, Valencia-Básquet y el Real Madrid, amb Juan Romero, del equipo del Superbàsquet, i demà, després d'aquest partit, a les 11 i mitja, vos resumim tota l'autoritat del día, así en la radio. Acaba Sports 97, comienza la nit. Gràcies, adeu i fins demà. No, que no y cálido no nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la siente.